Die mannen van Kiriat Jerem het toegekom en hulle het die kus na die huis van Abinadab gebring. Die huis was op die hevel, hulle het Abinadab sy sien Eliasar gewei om die kus van die Heere op te pas. Die kus van die Heere het lang in Kiriat Jerem geblei, dit was twintig jaar daar. Al die Israëlieten het gehuil en getreer en hulle het gevra dat die Heere hulle moet help tegen die Filisteine. Samuel het vir al die Israëlieten gezegd, als jelle met jelle hele hart terugkom naar die Heere toe, en jelle gooi die goede van ander volken weg en wat die aanstaat is, en als jelle net voor die Heere lief is en jelle dien net vir hom, dan zal hij jelle red van die Philistijnen. Die Israëlite het toe die Baals en die Astartes weggegooi en hulle het net vir die Heere gedien. Samuel het gesê, jylle moet al die Israëlite by die stad met spa laat by mekaar kom, dan zal ik tot die Heere bid vir jylle. Hulle het toe by my spa by mekaar gekom en water geskep en vir die Heere drankoffers uitgegooi. Hulle het daar die dag gevas en gesê, ons het sonde gedoen ten die Heere. Samuel was die leier van die Israëlieten in my spa. Die Filisteine het gehoor dat die Israëlieten in my spa by mekaar gekom het, en die leiers van die Filisteine het naar die Israëlieten toegekom. Toe die Israëlieten het sien, het hulle bang geword vir die Filisteine en hulle het vir Samuel gesê, Je moet niet ophou om voor ons te bid tot die Heere ons God nie. Je moet vir hom vra om ons te helpen en om ons te red van die Filisteine. Samuel het lam geneem wat nog aan sy maag gedrink het en hij het die lam geoffer. Dit was een brandoffer voor die Heere. Samuel het gebed en gevra dat die Heere hulle moet help, en die Heere het geluister na sy gebed. Samuel was bezig om die brandoffer voor die Heere te brengen, Toe kom die Filisteine nader om oorlog te maak tegen die Israëlieten. Die Heere het daar die dag een harde donderslag oor die Filisteine laat slaan, en hy het hulle baie bang laat word. Die Israëlieten het gewend tegen die Filisteine. Die mannen van Israël het uit Mispa gegaan en hulle het die Filisteine gevolg en gejaagd tot ander kan die stad bidkaar. Samuel het de klip geneem en hy het het recht op laat staan tussen Mispa en Sen, hij het die klip genoem Eben Haser, en gesê, die Heere het ons tot hier gehelp. Die Filisteine het die oorlog verloor en hulle het nie weer in die Israelitese land gekom nie. Die Heere het die Filisteine laat zwaar kry al die jaren wat Samuel gelewe het. Die Israëlieten het die stede tussen Ekron en Gat teruggekry wat die Filisteine van hulle gevat het. Daar was ook vrede tussen die Israëlieten en die Amorite. Samuel was die leier van die Israëlieten al die jaren wat hij gelewe het. Hij het elke jaar bij de stede Bethel in Gilgal in Mispa gekom en hij was bij al hierdie plekke die rechter van die Israëlieten. Daarna het hy dan teruggegaan naar Rama, want sy huis was daar en hij was daar ook die rechter. Hij het daar in Rama een altaar gebouw vir die Heere.